To jednom riječu kažemo e tevhid, a suprotno tevhidu je širk. Pa je prioritet svi prioriteta kod muslimana i oni koji se pripisuju islamu da dobro povedu računa jesu li na tevhidu ili su suprotno od toga. I tu ne smije stvar biti onako slabo svačena. Tu stvar mora da do kraja bude precizna. Ili si mu wahid, ili si gajlo zarik, nešto drugo. A nešto drugo može biti samo ono što, na, što narušava teuhid. I zato je Resul sallallahu alaihi ve sellem u Mekin najspremnijim ljudima da shvate šta je Teuhid. A svi ljudi općenito mogu shvatiti šta je Teuhid. Šta je monotoizam? Pa da ne pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala druga. Jer je Allah objavio prirodnu vjeru. Millete Ibrahim, prirodna vjera od Ibrahim a.s. Od Allaha subhanahu wa ta'ala prije svega Allah je poslao poslanicima I ovu vjeru svi normalni ljudi mogu shvatiti. A Allah budalama ništa nije objavio. Budalama je dovoljno što su budale. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kada u jednom društvu dadne da određeni ljudi budu iskušani razumom da ga nemaju. To je samo ibret nama koji razuma imamo da Allahu zahvaljivamo i da lahko uputu shvatimo. I zato Allah subhanahu wa ta'ala ahmaka budalu, ne je, on je gajru mu kellef, on nije obavezan, ni da klanja, ni da posti, i on nije obavezan da sprovodi ovaj šariat, njega će Allah subhanahu wa ta'ala samo jednim imtihanom, jednim ispitom na sudnjem danu pitati i on će ili sretnik ili nesretnik biti shodno kako će se na tom ispitu postaviti. A onda drugi prioritet. Svi prioriteta kod muslimana, dobro zapamtite, kod muslimana jeste jedinstvo muslimana. To je imperativ islama. To je vađim svima muslimanima. Svaki musliman u stvari potvrđuje svoj teuhid onoliko koliko radi da budu muslimani ala kalbi ređuli u ahidu da budu muslimani kao jedno srce u jednom tijelu, da budu jedinstveni. Ovo je obaveza i neće narušavati džemat i neće rušiti jedinstvo muslimana osim onaj koji se laž, la, lažno predstavlja ili ima tukiju kao što su šije koji se upiše od govora kako su oni za jedinstven džemat. Pa ćete vidjeti blisa šiju. Sa njim prvo što počneš razgovarati, on kaže, brate moj, moramo biti jedinstveni. El meutu lil Amerika, smrt Americi, moramo se ujediniti. I čovjek kaže, stvarno, u Saudiji ovako ne pričaju. U Kuwaitu ovako ne pričaju. U Kuwaitu ovako ne pričaju. U Misru ovako ne pričaju, u Bosni ovako ne pričaju. Ovo su najbolji muslimani, vidiš da oni zagovaraju da se mora biti jedinstveno. Kad malo izanaliziraš stvar i počneš da čitaš između redova s naočalama ili bez naočala, onda vidiš da tu nešto neštima. Pogledaš ko je srušio hilafet osmanlijski, najviše zasluge imaju šijet slušio hilafet abesijski, najveće zasluge imaju šije. Ko je srušio islamsku vlast u Afganistanu, najvećim zasluge imaju šije. Oni jedino nisu dobri sa Amerikancima, molim te lijepo. Kuda su to Amerikanci došli u Afganistan? Upravo preko Irana. Ko je poklao muslimane u Iraku? Šije. Ko danas kolje ehli sunnet, ti bi radi šam, upravo ehl rafidija. Rafidije, otpadnici od islama, međusije, a puna su im usta jedinstva muslimana. Munaficima isto tako su puna usta jedinstva muslimana. I nama moraju biti puna usta jedinstva muslimana. Ko ne bude radio na jedinstvu muslimana, i bude o izdao muslimane sa pola riječi nevjednicima, doće na sudnji dan, kako je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallame, a ovdje će mu pisati ja i sumir rahmetillah. Ova je izgubio nadu Allahu milost. Pa izdati muslimane sa pola riječi, olakšati nevjednicima da i da im naude je djelo koje izvodi iz ove se na ovakvim islam, izvodi čovjeka iz islama. Pa zato mi moramo dobro naučiti teuhid. Naučiti vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ćemo tamo razumjeti šta je narušava, a šta je čini stabilnom. Allah subhanahu wa ta'ala nama naređuje i mi zaista moramo puni usta i punim dijelima zagovarati jedinstvo muslimana. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nemojte se cijepati. Jedu Allah ima džema'a, Allahova ruka je sa džematom, kako kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallame, a prenosi se od džabira, a hadis je kod termizije u sahiju džamija. La ještemi ummeti ala dalale, a moj se ummet, kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, neće ujediniti na dalaletu. Od prilike Nazirajte šta hoću da kažem. Kao što je zlomlovu potrebljen vraćao Kur'an, pa se uči tamo gdje se ne treba i radi se sa Kur'anom i cilja se sa ovom Allahovom objavom nešto od unjalučki izazova i čeifa. Kao što se može zloupotrebiti hađ, pa ljudi odu na hađ, a vrate se turisti. Kao što se može zloupotrebiti džihad, pa ljudi obole od raznih bolesti i bore se da se nekako iskažu. Znači, u ibadetima čovjek može sebi zabrljati, zabrljati nijet. Isto se tako može zloupotrebiti džemat. Pa danas kada se kaže džemat, ljudi nemaju potpuno razumijevanje šta to znači. Pa želimo da iskoristimo nekoliko trenutaka, da posjetimo i sebe i one, koji pozivaju džematu i jedinstvo muslimana da znaju čemu pozivaju. Pa ako je to ispravno čemu pozivaju, to je nurun ala nur, to je dobro i tako treba. Ali ako su obmanjeni, to jeste pozivaju pod parolom jedinstvo muslimana, a sva njihova djela i njihov govor radi na razjedinjavanju muslimana, onda su to pravi musidi fil onda su to pravi smutljici na zemlji. Draga moja braćo, u šariatskoj terminologiji kada se kaže džemat, ne misli se na Bilala i na njegove džematlije, ne misli se na Kavazovića i na njegove džematlije, ne misli se na Saudiju i njegove džematlije, nego kada se kaže u terminologiji džema'a, odma se misli na sahabe. Kada se kaže, znači, džemat u šariatskoj terminologiji, to odma podrazumijeva da su to da je to prva generacija. To je džemat. Znači džemat je ona zajednica koja je pogodila istinu pa makar činila, činila tu zajednicu samo jedan čovjek. Makane Ibrahimu jehudijen, ona nasranijen. Ibrahim a.s. nije bio ni židov ni kršćanin. ali je bio musliman. Halife muslima, ova kada je bilo mušikin, bio je na čistom tevhidu. Bio je on džemata, sam je bio. I tomu Kur'an svjedoči. I tomu sunde svjedoči. Pa šta je u stvari definicija džemata? Džemat je onaj koji pogađa istinu. I ne gleda se na koliko džematlija ima. Jer da je drugačija definicija džemata, onda bi reprezentacija Bosne i Hercegovine bila džemat. Onda bi i logoraši bili džemat. Onda bi drogiraši bili džemat. Onda bi i lovci bili džemat. Onda bi i sekte bile džemat. Pa upravo zbog ovoga, draga moja braćova, kada su se pojavile sekte u islamu i kada su ljudi počeli da skreću sa pravoga puta, a Resul alaihissalatu wassalam pocrtao i kazao da nas ostavlja na jasnom putu čija je noć, jasna kao dan. La je zibu anha illa halik, a neće sa ovoga puta skrenuti osim u propašteni. Aleikum bi sunneti, wa sunnete hulefaj rašidina mehdiline min ba'di, abdu aleyha bin nevađiv. Držite se moga sunneta i sunneta mojih pravednih halifa kao da ste očnjacima zagrizli. I čuvajte se novotarija, to jeste čuvajte se sektašenja u vjeri, jer je kaže svaka novotarija zabluga, a svaka zabuda vodi u vatru. Pa kada su se pojavile mu'tezile, kada su se pojavile kaderije, kada su se pojavile šarije, kada su se pojavile maturidije i ostale sekte šije i ostali, onda su nosioci sunneta htjeli da budu prepoznatljivi. Pa su sebe prozvali ehli sunne vol džema'a. Kada bi pitao Ebu Bekra šta je Ehle Sunne od džama, znaš za taj pokret? On bi rekao ne znam. Nije ni Omer znao, nije ni Alija znao. Ali ovi su ljudi imali potrebu da tako u tom moru zagluda i skretanja dadnu sebi ime koje su opravdali. Danas se ljudi zovu sunetlijama, ali nemaju pokriće za to. Danas se ljudi zovu muđahidima, ali često nemaju pokriće za to. Danas se ljudi zovu hafizima, ali često nemaju pokriće za to. A ovi su imali pokriće ehli sunna vol džema'a. Znači, kako se čuva džemat? Džemat se čuva držanjem sunneta kao za očnjake. Kao da su očnjaci zagrizli. Tako se čuva džemat. A oni su dobro znali kada se kaže džemat da je to Omer Ebu Bekr, da su to prvi muslimani, pa su se prozvali ehli sunne vol džemaat. Nosioci sunneta i oni su džemaat. Mimo toga su svi sekte. Pa zato danas mi kada proučavamo din, onda sve one koji zagovaraju da sve šarije, maturidije, muhtezile, hadirije, šije i ostali, oni spadaju u red sekti a samo je na pravom putu ehli sunna wal džema'a. Pa zato, draga moja braćo, ovo je prioritet nakon tevhida, da razumijemo da je nama imperativ islama i obaveza da radimo na jedinstvu muslimana, ali ne po svaku cijenu. Evo, pokušajte da se ujedinite sa šijama, pa će vam odmah udariti u aortu, i kazati Džibril pogrešio. Kako sa njima jedinstvo? Pokušajte da se ujedinite sa mu'teziljima. Oni će kazati Kur'an je Allahovo stvorenje. Hašarillah. A mi vjerujemo da je Kur'an Allahov govor. Pokušaj se ujediniti sa maturidijama. Oni će ti kazati da Allah da ga spomeniš. Da Allah subhanahu wa ta'ala nije izadaršan imaju te'vil, pa ćeš vidjeti da ne ide u akajetskom pogledu da se ujediniš. A mi ni opet smatramo muslimanima i smatramo i od ehlu kible i kada god budu zagovarali islam, mi im dajemo podršku. Pa su ehli sunne kada je Salahudine Ljubi, koji je bio ješarijski akide, poveo rat da oslobodi kuc, nisu tada selefije, Nije tada ehli sunnel od džema'a, oni koji su na pravom putu rekli Salahudinu, tvoja akida nije selefijska do kraja, pa mi moramo ostati u šamu da sjedimo, nego ehli sunnel od džema'a. Kako kaže Imam Ibnul Qajim, arhamun nas ili nas, su najmilostiviji ljudi prema ljudima. Pa mi ne smatramo ni Haridžije, Haridžije ne smatramo nevjednicima, a oni nas smatraju. Ne smatramo ni murčije nevjednicima, a oni nas izbjegavaju. Mi smo ehli sunne upravo akidi između Haridžija i između murčija. Ehli sunne vol džemaje, srednji put na kome je bio Resul, ali i sradu osram. Nego su mu dali podršku i borili se sa njim, a usput ćemo se dokazivati ko je na pravom putu i ko je do kraja shvatio, samo je jedna istina – po svakome pitanju. Zašto ova, ovaj govor? Šta ovo ovaj čovjek hoće da kaže? Draga moja braćo, mi se često optužujemo. To jeste, optužbe stižu na naš račun kako mi razvaljujemo bošnjačko-muslimanski korpus na ovim prostorima. Pa nam se između ostalo kaže da mi nećemo da navijamo za Bosnu i Hercegovinu u futbalu. Pa je i to rušenje bošnjaškog tijela. Trebamo i mi da iskesimo zube negdje u Poljskoj ili na drugom mjestu, da Allah sačuva i onim mladićima oprosti i imre drugim ljudima dok da bude, pa da bi nekom je pokazali kako smo mi oni koji ujedinjavamo bošnjaško biće. Pa su optužbe iz dana u dan, nekada malo se stišaju, a onda opet iz bolesnih srca dođu. Ne mogu, a da ne kažem i sebi i vama, i onome do koga dođe ova riječ, ono što mi se sinoć desilo. Najme sa grupom vjernika bio sam u zijaretu braći muslimanima, od centralne do sjeverne i zapadne ove napačene Bosne, U povratku u jednom od naših čašija baš nas je potrepio akšam namaz. Pa sam rekao ovdje ćemo svratiti, klanjat ćemo akšam i aciju, a onda ćemo nastaviti dalje. Dok smo se mi abdestili, već je akšem krenuo. Dok se sva vraća iskupila jer ne znaju ni to mjesto do kraja. Došlo je do toga da je imam predao selam, mi nismo ušli u džamiju. Pa smo U haremu te džamije ima lijepo mjesto gdje je to. Zavukli se da ne obetamo njihove novotarije koje će oni sada činiti posle namaza, da klanjamo u rahatluku akšam, a onda nakon toga da klanjamo jaciju. I tako je bilo. Niko nas nije ometao od džematlija osim njihovog predvodnika i mama. Dok smo obavljali jaciju namaz, Imam je s jedne strane izašao, a onda tuda naišao i pored nas, dok smo mi jaciju namaz obavljali, nije mogao da šuti i da nam dadne pravo, pa da mi u svom namazu uživamo, a ako smo negdje pogriješili ili nekakav propis unijeli koji nema u islamu, valjda je ta imam mogao imati sabura, da sačeka dok mi predamo selam, a onda da nam kaže sve ono što mu pod kapu može stati. A mi bi se morali postaviti kako nas je Islam naučio. Međutim, nije došlo do toga. Ovde imam razgovara sam sa sebom. Obraća se nama. Nije moglo srce da sakrije i prsa ono što je u njegovim prsima. Ja vam izdadi ovaj papir upravo da citiram imama, da ne bi kazao neko, to si ti, kazao iz svog nekakvog revolta, nego upravo ono što sam, što sam čuo. Dok smo bili na drugom rekiatu i učili onako samo da nas, sedmorica jedni druge, čujemo, a zid nas od ulaza u džaniju dijeli, znači nikoga ne ometamo i nikakav pesad ne činimo i nikakvo nejedinstvo muslimana ne zagovaramo, pa ni bošnjaka na kraju krajeva, i svi smo se mi potpisali da smo bošnjaci nacionalno i da smo vjere islama, smo muslimani i znamo da to tako treba, ne treba nama niko tu lekciju držati jer mi kroz vjeru svaku stvar gledamo i važemo pa i naše opredjeljenje nacionalno tako temeljimo. Govori hođa, to jeste reče hođa, a mi na drugom rekiatu. Ovo su oni koji cijepaju džemat bošnjaka i muslimana. Ovo su oni koji cijepaju džemat bošnjački i muslimanski. Strah vas bilo, bojte se Allaha. I otišao je Efendija ponovo u džamiju. Draga moja braćo, vjedničko srce ne može ostati ravnodušno. Vjedničko srce ne može ostati smireno nakon ovih riječi. Ovo da je naišao nekakav beduin koji ne zna kako se treba obhoditi koja su prava oni koji klanjaju, da se njima ne smije nikakav vezije činiti. Oni se ne smiju prekidati, ne smiju se, znači, dovoditi njihov namaz u pitanje, opet ne znamo koliko bi mogao taj Beduin opravdanja imati, jer se radi o 21. vijeku gdje su ljudi svi u jedan kompjuter stali. Ovo se radi o imamu. I to ne kakvom imamu, nego glavnom imamu. Po Poveliku svakom pogledu. Gdje je ovdje sabur? Allah subhanahu wa ta'ala nas muslimane uči da moramo sa ehlu kitabijama lijepo razgovarati. Kuli ahlel kitabi ta'ala ula kelimeti sa vahim bejnena o bejnekom. O ehlu kitabije dođite da o zajedničkim stvarima razgovaramo. Ne da međureligijski front i vijeće osnujemo pa da zajedno jaja farbamo i da jedni drugima vjere priznajemo rekom dinu kum on je din. Nama je naša vjera, vama vaša. Nemate vi vjere. To Allah kaže. Alet il jehudu leset nasara ala šej. Wa kalet il nasara leset il jehudu ala šej. Oni jedni drugi obtužuju. Židovi kažu, kršćani ništa od vjere nemaju. Židovi kažu, kršćani od vjere ništa nemaju. A, krš, a židovi kažu i kršćani obra, znači jedni drugi obtužuju, nemaju vjere. Ali mi ne smijemo sa njima jaja padati. Mi ne smijemo po konsenzusu islamskih učenjaka jedno od dijela koje čovjeka izvodi iz dina, jeste da česti čestita nevjernicima njihove vjerske praznike. Jer je to znak da si ti priznao njihovu nevjeru. Za sve se drugo može naći opravdanje. I dalje se muslimani mogu predvoditi, iako se takva udruženja predvode i zagovaraju, a kada najiđe grupa muslimana koja nikoga ne dira i nikoga ne zijeti, i ne razmišlja na glas i ne kaže o ljudi, kao što je razmišljao Ibnu Mesud, najučevniji ashab među ashabima, ili među pet najučevniji, kada je došao u kufu i vidio ljude, da zikre na kamenčiće i jedan i predvodi i kaže dete sad ovoliko, a sad onoliko, on nije razmišljao u sebi. Mi danas možemo ući u džaniju samo po dva uvjeta, a to je da šutimo na sve zablude. Ili drugi uvjet da uđemo pa da se tučemo. Ni jedan ni drugi, ni jedna ni druga opcija islamski nije ispravna, pogotovo u ovom je vremenu. Ibn Mesud nije šutao. Ušao je rekao, o ljudi, šta to vi radite? Kažu, zikrimo. Mi bi odmah rekli, neka zikrite, alhamdulillah, ne pričate o dunjalku. Allah vam dao svako dobro, ostanite tako do kijameta. Kaže, vallahi, sama nešto nije u redu. Vi ste jedno od dvoje. Ili hoćete svojom praksom da kažete da ste bolji od Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem ili ste veliki džahili. Hoće kazati vaš zikr, vaši ibadeti ne smiju biti proizvod vaših štihada. To je Allah subhanahu wa ta'ala odredio ili njegov poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Mi nismo razmišljali na glas. Mi smo bili zadovoljni da klanjamo. Ako neko želi da se salama po selami, pa i kiselo, mi ćemo taj selam uzeti i selape zaraditi i u ahiretski rushak to potrpati. Mi ode smo svojim putem. Nećemo dražiti od tebe, hođa, svoja prava kao musafiri. Nismo ti ni večere ni konaka tražili, a mi na to pravo imamo dok namaz skratimo. Ako imalo vjedu razumiješ. Ničmo tvoji ukisli džematlija koji nas gledaju kao da smo iz ravnogorskog pokreta stigli. Jeste li gdje čuli na televiziji ili na radiju da se neko od vjerskih službenika crkve ili politički krugova zabrinuo kuda će ni odvesti 300.000 četnika? Neki sam dan prošao kroz doboj, a oni postrojeni. Zavolo sam ti ovo prozor da otvorim pa da kažem, niste dobro se postrojili, evo mene iza leđa, ali bolje kažu, keramen proči, svako vrijeme ima svoje probleme, bi kuli me kan na pal, svako mjesto ima svoj govor, pa je nekada najbolje šutati. Ovo sam naveo, braćo, ne da udarim po nekoj instituciji, niti da udarim po ličnosti čovjeka, Mene ovdje interesuje samo pojava. Pojava nije u redu. Mi se optužujemo kao što je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bio optužen u Mekki da on je poludio, da razvaja i raskida rozbinske veze, da dijeli ljude, da želi ljudima oteti i donijeti neku novu vjeru. Isto tako danas nas optužuju zadruge koji